بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم الله السميل Allaha سميل samilosnog. او vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve. Allah je doista na strani strpljivih i ne recite za one koji su na Allahu putu poginuli, mrtvi su, ne. Oni su živi, ali vi ne znate. Mi ćemo vas dovoti u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji kad ih kakva nevolja zadesi samo kažu mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Njih čeka oprost od gospodara njihova i milost, oni su na pravom putu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasalatu wasalamu ala sejidina wa nabijina Muhammad الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio neizmjernim blagodatima. Molim dragoga Boga da nam posebno čuva blagodat vjere u našim srcima i blagodat odanosti njemu u našim dijelima. Salavat selam njegovome miljeniku Muhammedu časnoj plementoj porodci vrlima sahabima i neka im ljudi spas na sve one koji pokušavaju u svojim životima živjeti onako kako žive srca odana gospodaru. Molim gospodara da naš dolazak ovdje bude isključivo radi njegovoga zadovoljstva da tražimo njegovo zadovoljstvo i milost i da nas gospodar sačuva od svakoga zla oba svijeta. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, hvala dragom gospodaru. Evo kako se sad promijenio, pa smo promijenili termin iz akšan namaza. Nastavljamo se družiti sa hadisom Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. Jedne prilike Ebu Hurere radijallahu anhu nakon preseljenja Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam je primijetio kako se ljudi postepeno počeli više zaokupljati dunjalukom i dunjalučkim dobrima. I onda jedan dan dao sebi zadatak da utrči na pijacu. I kazao je na pijaci požurte u džamiju, eno se dijeli nasljedstvo Muhammeda sallallahu alaihi ljudi su pomislili ono što su pomislili i svi su poverili prema džami. Mislili šta li se sada dijeli tamo u džami. Kada su došli u poslanikovu džamiju, vidjeli su ljude u halkama kako uče Kur'an, kako se podsjećaju na hadise Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Tada je Ebu Hureyre podsjetio na hadis Božijeg poslanika Innal ulema'e lem juverrisu dinaran vola dirhama Nije Innal anbiya zaista vjerovjesnici nisu za sebe ostavili dunjalučka dobra dinare i dirheme. Walakinnahum warathu nego su iza sebe ostavili znanje. Faman akhadha bihi Pa ko uzme, ko uzme znanje vjerovjesničko, zaista je uzeo veliku sreću. Ono što je nama kroz druženje sa hadisom Rasulullah sallallahu alejhi ve prioritet jeste da držimo tu stalnu srčanu vezu. Spominjanje Božijeg poslanika sallallahu alaihi sellem je spominjanje ujedno i gospodara. Jer svakim salavatom na poslanika mi najprije spomenemo gospodara. Jačanje te srčane veze i držanje te linije koju imamo, hvala dragom gospodaru, da barem jednom heftično se družimo sa hadisima Resulullaha, jeste minimalno minimalna obaveza prema drugom dijelu naše kelime i šehadeta. Ako je kelime Hadet šehadet sastavljeno dvije istine, a to je svjedočenje da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočenje da je Mohamed Božji poslanik, Znaj, ne sedmica koja ti prođe bez jačanja toga, nego dan koji ti prođe, bez produbljivanja tvoga vjerovanja u stvrtelja. Bez produbljivanja ljubavi i vjerovanja u poslanstvo Muhameda sallallahu ti si izložen velikoj opasnosti jer dunjaluk je takav da čovjeka jednostavno uzmi Kako jedan pjesnik rekao kako da se borim, a strasti u meni me sa svih strana napadaju, iznutra. Kako da se borim, a dušmani ne me napada. Zato je vrlo bitno da u našim životima uvijek imamo na umu riječi uzvišenog gospodara Inna ladina kalu rabbuna Allahu thumme zaista oni koji kažu naše gospodar. Svaka tvrdnja traži, traži postupak, traži argument. Kada kažeš da nekoga voliš, trebaš pokazati. Kada kažeš da nekoga poštuješ, trebaš to pokazati. Kada kažeš da nosiš neku misiju, neku viziju u svojoj glavi, trebaš to pokazati, trebaš raditi na tom. Kada gospodar kaže, zaista oni koji kažu naš gospodar je Allah. Prvo što dolazi iza toga, braćo i sestre, mesta tomu a onda budu ustrajni. Kakva je, kakav je plod te ustrajnosti? Tetenezzalu alejhimul melaiketu. Allah tahafu wa la tahzenu. Dragi gospodar daje melek. I vi kada osjetite da je najteže vam u životu. Ako je srce vezano za stvortelja ti osjetiš subhanallah kao, kao da je neko pored tebi, kao da, da ti neko šapuće, kao da ti neko budi one najplemenitije osjećaje i najplemenitije emocije koje imaš prema stvoritelju i kaže ti ne brini se, tvoj gospodar je Allah. Ne brini se, bit će izlaza iz te situacije. Ako samog sebe udaljiš od ovoga, onda prvi problem sa kojim se suočiš, odmah dođeš u situaciju da kažeš kako ja sada da se, ali prvo što kažeš kako sada da se iz ovoga izvuči. Samom sebi napraviš problem. Onako kako smo uobičajili, ako Bog da i ovaj put ćemo proučiti Fatihu i sjetiti se dovom imamu Buharijeću u hadijsku zbirku čitamo. Ne daj lillahi Dvadeset četiri poglavlje i 284. hadis. Vi znate da smo prošli put govorili o tome kako je Boži poslanik Muhammed sallallahu rekao da vjernik i vjernica nikada ne mogu biti nečisti. Kad su čak i kada su u stanju džunupluka, one nečistoće koja iziskuje kupanje, i tada vjernik i vjernica nisu nečisti. Opet ćemo se vratiti ovome jer je 24. poglavlje Babul džunubi jahruđu vajemši fisuki vagajrihi. Poglavlje e, osoba koja je džunup izađe iz svoje kuće i hoda po tržnici i drugim mjestima. Ovdje imam Buharija u startu nam kaže da Subhanallah, kako sam danas čuo jednu prelijepu rečenicu, kaže Islam je cjelina. Ako hoćeš da ti dadne pune plodove, moraš, je, moraš ga slijediti u cjelini. Ali Allah je najplemeniti. Kad slijediš neki od aspekata Islama, na primjer udaljiš se od alkohola, Allah te sačuva da je mogućnost da stradaš od bolesti koje dolaze na bazi toksina koje unosi čovjek od alkohola mogućnost da ne možeš ne piješ nikada nećeš za volan sjesti pijen. Allah je toliko plemenit da svakome onome ko uzme dio islama pa ga primjenjuje u svome životu ne čak na dunjaluku da vidi da vidi efekt. Ali ako želiš u punin da osjetiš plodove islama onda je vrlo bitno da ga živiš u njegovoj punini. I danas kada se mi pitamo zašto nam stvari nisu onakve kakve bi volili samo postavimo sebi ovo pitanje. Da li, živimo vjeru u cjelini pa da očekujemo rezultate u cjelini? A e, ovo poglavlje nam govori kako čak i ovaj aspekt <clears throat> na, prvu, na prvi pogled ne toliko značajan. Šta izađe i ne izađe. Pa ste toliko se ljudi bojali dragoga gospodara, toliko su oni imali svijest da su oni željeli da znaju da li čovjek može izaći na ulicu u stanju džunupu. I ovdje hoću još jednu stvar da ovaj nije ono što je dozvoljeno, i to zapamtite, nije ono što je dozvoljeno uvijek i preporučeno. Čak šta više, puno puta moramo ostaviti ono što je dozvoljeno zato što ne želimo da upadnemo u neke druge situacije. Banalan primjer koji hoću da vam navedem, subhanallah, on je ujedno toliko jednostavan, a toliko je, toliko je bitan. Imamo Ahmed je došla žena i pitala, imame, moja porodica, i gledajte ovo, subhanallah, kako su se ljudi nekada izdržavali. Imate halifa, koji su bili prvi ljudi muslimanske države, koji su se, znači halifa i njegova supruga, izdržavali se tako što su pleli kape i pleli odjeću. Nikada iz Betul Mala ništa nisu uzeli. E sad ta žena pita imama Ahmeda, da li ja, i gledajte tog straha od dragog Boga, da li ja, kaže, smijem, bavim se pletenjem, da li ja smijem plesti pod svjetlom koje je javna rasvjeta, već u ta doba, to je treće, četvrto stoljeće po od otprilike 700, 800. U Bagdadu već ima javna rasvjeta. Znači naredio halifa i valija naredile da ima svakih toliko da ima lampa. I sad nemamo u kući, ne možemo da priuštimo, ali možemo uz tu lampu, jer nam je prozor, kaže, uz, uz tu lampu. Kaže, da li nam je dozvoljeno, kaže, da mi od te lampe onaj koristimo svjetlo u našoj proizvodnji jer proizvodimo i uvijek zapamtite su govorili znali smo ostavljati 70 dozvoljenih stvari da ne bi upali u jednu koja je zabranjena i onaj hadis Božih poslanika halal je jasan, haram je jasan između halala i harama su šta? sumnjive stvari, nejasne stvari pa kaže Boži poslanik ko se udalji od sumnjivih stvari udalio se od harama i ovdje ovo govori, naravno, šerijatski je dozvoljeno da čovjek izađe u stanju džunupluka, ali nije to najbolje. I ovaj primjer tako plastično govori, kaže imam Ahmed, pa ti si jedna od umeta Muhammeda, sallallahu alaihi a to je namijenjeno, namijenjeno svim ljudima, čak i jevrejisu u, u Bagdadu. Ona je živjela sa muslimanima i ovaj, kaže, svi koriste, svi ljudi koriste to. Kaže, zašto ne bi mogla ti koristiti? Kaže, kada je izašla na vrata sretna što je ima dozvolio, kaže, njegov jedan učenik, kaže, znaš li ima me koja je ova, djevojka, ova žena? Kaže, ne znam, djevojka jedna muslimanka pitala me o tome i kaže, šta si odgovorio? Ja je odgovorio da može plesti pod lampama tih ulični, ulične rasvjete. Kaže, ona je kćerka tog i tog alima najčestitija kuća u Bagdadu je njihova kuća. Kaže, zovite je nazad. Kaže, što se tebe tiče, ti ne smiješ. Ne zato što je haram, nego zato što ljudi gledaju u tebe kako će se ti ponašati. Kaže, iz vaše kuće izlazi pobožnost i svijest Allaha. Tako da nije isto. To isto često sam navodio primjer. Staviš bjelkapicu, pa izlaziš iz džamije i sjedaš u auto iza džume, na primjer. Krećeš da voziš. Stani balan dva, tri puta čim vidiš da neko hoće preći ulicu. Stani. Poslao si mu puno puta, ma bezbroj puta ja ću poruku nego ja mojim riječima vama. Kaže musliman, jedan stade da prođe. Jedna pokrivena žena kažem, žao mi je Kenan ovo reći, ali kaže, najčešće mi stanu za diplomatskim tablicama da pređem ulicu čim se označio na bilo koji način, da nosiš islam, da nosiš iman, da vjeruješ u Boga, moraš to pokazati. I nije, nije to nimalo bezazlen. I uvijek, dakle, razlučite između onoga što je dozvoljeno i onoga što i čovjek treba raditi i što ne treba raditi. Bez obzira, dozvoljeno je, ali ne želi da, da uđe. a Ata, Ata ibn bi reba jedan od tabina je govorio džunubu ve yukallimu alfarehu ve yahliku ve je kaže pušta će krv rati hidžam onaj koji je u stanju dakle nema nikakve opasnosti može rezati nokte ono što smo prošli put govorili čuvajte se čuvajte se čega? sujevjerja ne smije se na primjer tim i tim danom raditi to i to tu sve sujevije. subhanallah ono što nam je došlo u Kur'anu i u sunnetu da se ne treba raditi, na primjer, ne smije se klanjati namaz, jel da? Kada sunce izlazi, kada sunce zalazi, kada... Ima u hadisma Resulullaha se navode neke stvari. Ovo mimo toga, pogotovo u narodu što se širi. Protiv toga se onaj koga je Allah počastio znanjem uvijek, uvijek bori. Kaže, وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ i brije svoju glavu, odnosno šiša se ili brije glavu. وَإِلَّمْ يَتَوَدَّ Čak ukoliko nije uzeo abdest. Vi znate da je od edeba, od normi intime da čovjek nakon spolnog odnosa ako želi da legne spavati da uzme abdest. A on ovdje kaže sve ovo i puštati krv i rezati nokte i šišati kosu odnosno brijati glavu može čovjek koji je u stanju džunupluka. I to je subhanallah Allahov dar. Kao da nas imam Buharija uči. Ljudi vežite svoja srca za stvoritelja sve ove stvari, zašto bi ljudi možda sustezali se od Zato što ih je strada, ne do Bog ne bi nešto bilo, zato što je on u tom stanju. I onda Imam Buhari kaže sve ovo, sve ovo čovjek može, može raditi. 284. hadis je Hadesana Abdul Ala ibn Hamad Hadesana Jezid ibn Zureja Hadesana Sa'id an Qatade Ana Anas ibn Malik Hadesahum Prenio nam je Abdul Ala ibn Hamad od Jezida ibn Zureja, od Saida, od Katade, od Enesa radijallahu anhu, da im je on, da im je on pričao. Enne nebije sallallahu alaihi wasallam kane jetufu ala nisaihi fil lejletil wahide, walahu jevme idin tisatu nisva. Da je Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallam, mi smo i ranije imali ovaj hadis, znao obići sve svoje hanume. U jednoj noći imati sa njima odnos intimni od kuće bez da se kupa. I to je onaj hadis, ako se sjećate, koju je snagu uzvišen je Allah dao Resulullah sallallahu Snagu 30 od njih ashaba, to ashabi kažu. I ovaj detalj nam je dovoljan da znamo da je dozvoljeno dozvoljeno čovjeku da u stanju džunupluka izađe na ulicu. Naravno, kao što sam kazao na početku, ono što je preće i što je bolje da čovjek uradi jeste da ukoliko je u prilici da se da se okupi. Ovdje hoću jedan detalj da, pošto je ova tema vrlo aktuelna, pogotovo zato što se često stavlja u prvi plan. Mi, braće i sestre, se nijednog aspekta svoje vjere ne smijemo stiditi. Vjera je ono što mi jesmo. I vjera je sastavni dio našega bića. Međutim, čovjek se vrlo često stidi onoga što ne poznaje. Ili, vrlo često se stidi zašto? neke stvari unutar vjere određeni ljudi praktikuju na način na koji to nema nikakve veze sa vjerom. Mi imamo, vi znate da je šarijatom dozvoljeno čovjeku, muškarcu, da oženi četiri supruge. Resulullahova posebnost je bila da može oženiti više. I to je njegova posebnost. I kada gledate posebnosti Resulullaha, ja hoću da vam skrenem pažnju na dvije meni i tebi hm, nije obaveza noćni namaz. Resulullahu je od početka objave do preseljenja bila obaveza pola noći da provodi u ibadetu. Do dvije trećine. Ako je noć 9 sati, Boži poslanik najmanje 4,5 do 6 sati je morao svaku večer u ibadetu biti. Bitka na bedru, bitka na bedru. To su posebnosti Resulullaha. I to je ona snaga 30 od vas. Ovaj aspekt ovamo je Marginalizira. Još jedna stvar, Resulullah nikad nije smio jesti sadaku. Tebi, na primjer, neko da dadne sadaku, ti, i ako ne znaš, ako pojedeš sadaka, ti možeš pojesti. Resulullah sallam, nikada nije jeo I ne samo to. Božji poslanik je imao specifičnosti koje su izuzetno teške čovjeku. I onda kada gledamo više evo konkretno u Bosni i Hercegovini, ta se tema stalno, permanentno se nameće kao primarna tema u islamu. A nije primarna tema. Vjerujte da je primarna tema u islamu kako sačuvati moral omladini. Kako sačuvati, kako se pobrinuti da mladić pronađe posao u društvu koje nije korumpirano. Gdje se na pozicije biraju čestiti ljudi. To je prioritet. I zbog toga vrlo je bitno da mi, kao oni koji, hvala dragom Allahu, proširujemo svoje znanje o vjeri, da imamo u vidu da je to sastavni dio mog identiteta. Zašto je? To je sastavni dio šerijata koji je dragi gospodar objavio. Ali dvije stvari hoću da... Dva hadisa Rasulullaha, Jedan sam ranije spominjao, drugi hoću sada da spominjem. Znate da je najteža, to smo spominjali prije možda mjesec, dva dana, prije dva mjeseca, jedna od najtežih prijetnji za nepravdu je, kaže Resulullah, bilježi Ebu Davudu Sunan, kaže koji čovjek bude imao dvije hanume, pa ne bude među njima praveda. Doći će na sunnijem danu, a čitava će mu strana biti odsječena. Pazi, prije nego što bude polaganje računa, Allah će ga kazniti. I zato Ulema kaže, to je vrlo ozbiljno. I u šerijatu se mora, na primjer, Naša je obaveza kao društva, ako već ima poligamije i ako se to radi na osnovu vjere, daj da se pobrinemo da mi, ti ljudi koji žele da to uradi i te hanume koje žele tu da uđu, da budu u okviru zakona, to je naša obaveza. Da njihovo dijete koje dođe iz tog braka se ne tretira kao vanbračno dijete. Čak šta više, ne može se ni kao vanbračno, jer je uvjet vanbračnog djeteta da nisi ranije u braku ili nisi u vanbračnoj. Ako je u braku sa prvom suprugom, djeca iz, druge, iz drugoga braka su automatski diskriminirana a da ne govorim neki drugi aspekti gdje ne možeš ljudi koji praktikuju to da li ispoštuju onu obavezu koju imaju i ovdje hoću da još jedan detalj koliko je brak ozbiljan koliko je brak ozbiljan još jedan hadis Rasulullah sallallahu jer uvijek se kada se govori o odnosu između muškaraca i žena uvijek u prvi plan se stavljaju intima ne vjerujte Prvo što se treba jeste da su to dva Božja roba koja žele zajedno da žive u ovome životu. Ja imam baba koji meni dođu, povjerim se. Od kad se oženio njegova Hanuma je bolesna. Nikako sa ne može biti, imati odnos. 10, 12, 15 godina. Ali uz je i voli kao, da ima puni bračni život. To samo muminsko srce može. I to je vrlo bitno. Hadis je Rasulullah sallallahu i on nam govori koliko je to bitno. Kaže, koja žena, koja žena bude zatražila razvod braka, a ima pravo da zatraži razvod braka od svoga muža. Kaže Resulullah bez opravdanja. Kaže neće osjetiti miris dženneta. Jednako tako svaki muškarac koji se oženi pa se razvede bez valjanog razloga igra se da i on upadne u ovaj hadis jedan od ljudi koji se dosta eksponira, kada je oženio drugu, treću hanumu, ja mu čestitam iz pa kažem čestitam. Allah mu barikula. Dova poslanika je, Allah vam dao bereket i između vas spojio u hajru ako Kaže on meni, nemojte mene hafize gledat, kaže ja sam neozbiljan. I subhanallah, ja kažem za moj pojam ti si preozbiljan. Jer evo da stavimo na stranu odgovornost, ako možeš ikako staviti na stranu odgovornost prema stvoritelju, a to je prva i najveća odgovornost. Evo da nije ništa, pa bolan, isto, zamisli tvoje dijete, zamisli tvoja čerka, zamisli tvoja sestra. Kako ćeš, kako ćeš dati, evo, sebi odgovor prije nego što budeš morao dati odgovor stvoritelju za taj odnos. Ako tako je ne doživljavaš, iako ona tebe tako ne doživljava. Vi u startu imate problem. Brak koji nije utemeljen na iskrenoj odanosti gospodaru, utemeljen je na nekom od prolaznih interesa. Lahko se može završiti. lako se može okončati. Lahko može biti izložen prekid. I zbog toga kada gledamo aspekte Resulullahovog života vezano za upravo za odnos sa više Hanuma, mi tu moramo u prvi plan staviti. Imamo svoju obavezu najprije da širimo pravilno razumijevanje toga. Drugo, da kao muslimani i muslimanke se zalažemo da to budu okviri koji će biti priznati s jedne strane, a s druge strane da se zaštite i ta naša braća i te naše sestre. Da ne bude manipulacije, zloupotreba. To su, u konačnici, pa to dijete je naše dijete. To je dijete ove zajednice. Zašto da ono bude diskriminirano? I te aspekte, te aspekte treba dati i staviti, dati u fokus i staviti u prvi plan. Sljedeći hadis je onaj hadis koji smo i prošli put pročitali pa ćemo ga samo ponoviti. hadesena Ajaš, kala hadesena Abdul Ala, hadesena Humidun an na nebi Rafije na nebi Hureyre, od Ajaša, od Abdul Ala, od Humeida, od Bekra, od Ebu Rafi od Ebu Hureyre. Kaže Ebu Hureyre, to je onaj hadis prošli put što smo čitali. Latijeni Rasulullahi sallallahu alihi wasallam wa ene Kaže, susreo se sa mnom Rasulullah, a ja sam bio džunub. Kaže, fa ahada bi jedi pa me je Boži poslanik uzeo za ruku, fa me šeitu mahu hatta qad. Pa sam, kaže, sa njim hodao dok nije sjeo. I od ovo hoću da vas potaknem kada god vam neko čestit, dadne hranu, ponudi hranu, ili ponudi vam da sjednijete sa njim, sjednite sa nijetom da vas Allah učini da budete u njegovim ili njenim domama. Dadne, počestite neko hranu, ne znaš koju je dovu taj insan, ako je hajli insan, pručio na tu domu na, tu hranu. I od Edeba je, vidiš kako Ebu Hurere, njemu je nezgodno bilo. Ali ga je Resulullah uzeo za ruku. Šta kaže? Išao sam sa Resulullahom dok on nije sjeo. pa kaže, pa sam se iskrao. Znači čekao da se Resulullah zaokupi nekim drugim stvarima i to je od Edeba. I ono što vjernik i vjernica su, kaže Boži poslanik, oštro um. nije naivan. Oštro uman i pronicljiv, blag, obziran, ali gleda kako će u situaciji postupiti da da bude na najbolji mogući način. Kaže pa sam se izvukao. Pa sam otišao na jedno mjesto gdje sam se okupao. Vratio se. I ovo je edev tri edeva Prvo, kad ga je Resulullah uzeo za ruku, nije imate takvu situaciju da nekada se mi pravimo, znaš, kao ja sam toliko dobar, sad ću ja tebi reći šta je. mogu Resulullah reći odmah šta je bilo. Boži poslaniće, džurup sam, pusti me, ja sam dobar, od ja da se okupam pa ću se vratiti. Ne, ne, Resulullah me uzeo za ruku, idem za njim. Sjeo, srčko da se Resulullah zaokupi onim što ima, izašao, da, da ga ne vidi Boži Kad se vratio, kaže, vratio mu se još jedan nedel. Nastojao je da mu ne razbije hatar Božijim poslanikom, jer ga on doveo za ruku. Otišao obavio što ima i vratio se da bude s Božijim poslanikom, sallallahu alaihi I kaže, وَهُوَ قَالْ Pa kaže, ejne kunte ja ebahir, gdje si bio babo mačkice, jer Ebu Horere radijallahu anhu imao jednu mačkicu malu, koja, je bila njegov kućni ljubimac, jel, kako to jedan naš hafiz dobri kaže, ljubimac, ljubi macu, jel. Znači, nije ljubi cuku, ne može biti, nema ljubi cuko. <laughs> E, znači, ejne, kunte Eva jer je ma, mačka je po prirodi čista životinja, čak je onaj, onu voda koju ona popije, onaj, to je životinja koja je čista i oni koji imaju mačke naravno znaju, znaju koliko je to i umiljato stvorenje, Allah dragi tako dao jednostavno, čak Boži poslanik naziva, kaže, ona je ona koja tavafi, koja hoda okolo vas. I subhanallah, nekad razmišljajte o onom hadisu, da je žena ušla u džehennem zbog čega? Zbog mačke. Kaže, zatvorila ju je i nije je, kaže, ni nahranila, niti ju je pustila da izađe sama mačka da se... E sad si tog insana koji možda imao namaze redovno, koji je možda obavio i hađ, možda, ne znam, imao to i to odjela, Allah, dragi, kažnjava radi jednog, jednog ne ljudskoga bića, ljudi, radi jednog hajvana, radi jednog živog bića. imali u jednom učenju ovoga? Da se hajvan toliko poštuje, da Boži poslanik kaže da, će žena ući u džehennem radi tog postupka prema, prema životu. Hadis je boži poslanika sallallahu alaihi wasallam fi kulli kebidin ratvibe sadaka. Svako živo biće koje nahraniš ti je sadaka kaže gdje si bio Ebu Hureyre ili Ebahir fakultu lehu pa sam mu rekao Boži poslaniće tako pojasnio šta je bilo fakale subhanallah tada je Boži poslanik rekao riječi riječi ovaj čuđenja čuđenja zbog Ebu Hureyre jer kako, kako Ebu Hureyre može reći za sebe da je nešto, kaže ja Ebahir o babo mačkice opet odmilja ga i opet to je edep kažu najbolje ćeš se približiti insanu naj, najbolje ćeš ući i zakucati na vrata njegovog srca ili njenoga srca kada ga budeš njega ili nju zvao čime najdražim imenom kako voli insan da se zove tako ga zove možda nekome bude čudno ali ti nastoj da probereš kad vidiš da nekome neko ime godi neki nadimak mu godi znači nije ružan nego je pozitivan zove ga tako on to, on tako kaže innel mu'mine la jenđus Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam zaista vjernik nikada ne može biti biti nečist. Znači može biti u stanju džunupluka, ali ne može biti nečist. Za kraj sam planirao da podijelim sa vama jedan hadis Resulullah <laughs> sallallahu alaihi koji je upravo vezan za ove riječi subhanallah. Jedne prilike su ashabi došli kod Božih poslanika koji su bili siromašni. I vi vidite kakva je situacija. Da nas Allah dragi sačuva vrlo je bitno da u sljedećim danima puno puta kažemo estagfirullah. Jer svaki put kada kažemo estagfirullah, podižemo jedan od musibeta da se ne spusti na nas. Jer se radi grijeha spuštaju belaj, spuštaju problem. Kada kažeš estagfirullah, kada navikneš jezik i nijetina ispred svih onih ljudi koji su u ovome društvu, dolazi na veliki belaj. Zašto? Zbog naših postupaka. Ashabi su dolazili kod Resulullah i pitali, Boži poslanić siromašni, nemaju šta da radi. Nemaju šta da podijele. Zehebe ehlu dusuri bil uđur. Oni, kaže, koji su imućni Allahov poslaniće, svu nagradu odnesuši. Yusallune kema nusalli. Klanjaju namaze onako kako mi. وَيَسُومُونَ كَمَا نَسُوم Poste kako i mi postimo. وَيَتَسَدَّقُونَ بِفُدُولِ أَمْوَالِهِمْ A višak i metka koji imaju dijeli na Božijem putu. Kaže njima Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem Ewa lejse kad ja'alallahu lakum lekum mate bihi Kaže zar vama Allah nije dao sadaku koju možete vi podijeliti Onda Boži poslanik četiri preli lahke riječi Svako kaj subhanallah je sadaka Svako Allahu ekver je sadaka Svako la ilaha illallah je sadaka Svako alhamdulillah je sadaka. Četiri riječi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, ila ilaha illallah. El emru bil ma'ruf sadaka. Naređivanje dobra je sadaka. Ovo što smo došli večeras ovdje, vi ste meni pružili priliku, ja vama trebam biti zahvalan što ste mi dali priliku da vas podstaknem na činjenje dobro. Ja sam dao sadak Vi sada to uzmijete pa nekoga podstaknete Reci subhanallah, reci estačirullah, vidiš kakva, kakva je situacija. Belaj se spušta radi griha. Belaj se diže te umu. Kad osjetiš da su u problema, reci gospodaru sigurno sam, ja ne znam. Gdje sam pogriješio, ali sigurno ima neki moj grijeh. Kaže Boži poslanik, naređivanje dobre i ovo, ovo je ljepota poslaničke riječi. Subhanallah. Kaže Boži poslanik, recite Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu ekber, la ilaha illallah. Ali se ne zaustavlja tu. To je moj tvoj jezik. Ali moj tvoj jezik mora proći u društvu. Zato Resulullah kaže El emru bil marufi sadak. Naređivanje dobra je sadak. En nehju el munkeri sadak. Odvraćati ljude od zla je sadak. Subhanallah. I onda Resulullah sallallahu alaihi wa sallam završava. I ovo hoću da znate. Ni, pazite, nema tog sistema vrijednosti koji može islamu blizu biti. Gledajte završetak hadisa jer je vezan upravo za ovaj hadis da je Resulullah obišao svojih devet hanuma. وَفِي بُدْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَ Kaže i u intimi jednoga od vas je sadaka. Znači intimni odnos čovjeka koji u braku, šerijatom ovaj, predviđenim kaže i to je, i ta intima je sadaka. Kaže, subhanallah, ashabi se čude. Zašto? Jer pogledajte što im je Resulullah rekao. Govorite subhanallah, govorite alhamdulillah, govorite Allahu ekber. Mislim, govorite te riječi. Onda im kaže, naređujte dobro, odvraćajte od zla, imajte društvenu ulogu. A onda im kaže, slušaj, vaša intima morate doživljavati kao sadak. Kažu ashabi, kaže, e jeti ahaduna, ali pogledajte rečenci, e jeti ahaduna će Znači, jedan od nas Gledajte, on ne kažu intima čak. Kaže, zar će jedan od nas svojoj strasti udovoljiti vojekunu lehu eđer, a da mu Allah dadne nagradu? Pazite, to vam podrazumijeva da su oni mislili da je to nešto što Allah učinio dozvoljenim. Brak i to je halal da učiniš. Ali imaš nikakve nagrade. To je njihova percepcija bila. Kao nešto što im je Allah darovao od sebe. Eto vam, imajte kanal koji možete očistiti sebi od, od bilo kakvih primisli na haram. I subhanallah, zar ćemo kaže prinići svojim strastima i zadovoljiti ih i imati tu nagradu. Zdrav razum. Pogledajte kraj hadisa. Zdrav razum. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Levadaha fi haramin a alaihi Kaže da je kojim slučajem, kaže, na, na, način, kaže, zadovoljio svoju strast. Kaže, da da bi moja kaznu. Subhanallah. Logika. Kaže, tako ima nagradu jer da je na nedozvoljen način imao bi kaznu. Zaista, ako želimo da ljudi počnu pravilno vjeru razumijevati, moramo ići ovim stopama. Stopama Resulullah sallallahu alaihi Razumijevati islam u onoj širini u kojoj on jeste. Ne sužavati ga samo na ibadete koje znamo poput namaza, zekijata, posta. Život čitav, ako ga čovjek pravilno razumije čak intima u braku, muslimanskom braku je kvalitetna zbog ovoga razumijevanja. Ako nema ovoga razumijevanja, onda imaš problem. Ja molim gospodara da nas pomogne, ako Bog da, da ovo razumijemo i da nas počasti da budemo odani koji stalno traže korisno znanje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti na sve grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar, molimo te najvećim imenom Tvojim počasti naš džennetom i svakim dijelom koji približava džennetu. Gospodar, naš sačuvaj nas vatri i svakoga dijela koji približava vatri. Gospodar, naš počasti nas da budemo pravedni u svim svojim djelima. Gospodar, naš sačuvaj nas nepravdi. Molimo te najvećim imenom Tvojim da nepravednike kazniš našim rukama. Gospodar, sačuvaj nas da mi pomognemo, da mi nikada ne pomognemo oni koji su nepravedni. Gospodar, naš molimo te pomoz da se u naše društvo vrati obilje Molimo te gospodar najvećim imenom tvojim. Gospodar naš vrati umet slama i slamu na blag način. Gospodar onako kako smo te zvali u tegobama pa si nam se odazvao počast nas da te zovemo kada nismo u tegobi. Gospodar nas smiluj se nama i roditeljima našima. Smiluj se braći i sestrama prisutnim i odsutnim. Gospodar zaštiti nas od neznanja i oholosti i počasti nas korisnim znanjem. Gospodar naš počast nas da se iskreno volimo u tvoje ime i zaštiti nas od svakoga hrama. Počasti nas da ovaj naš skup bude mu Počast nas da naše razilaženje bude mubarek i neka među nama gospodaru najvećim timenom molimo niko ne bude nesretan. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alfatih